zikurikira impande zose zegwa n'amata ari mu burundi zisabwa kwitaba umuco gatanu w'ibiganiro bitegekanijwe kubera yarusha kuva ku igenekerezo rya cumi n'umunani gushika ku rya mirongo ibiri na kane uku kwezi biri mu itangazo ry'inama ijejwe amahoro n'umutekano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika umunyororo w'imyaka indwi n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi nico gihano sentare nkuru ya cibitoke yarayiciriye umuforoma yagirizwa gushurashuza umugwayi afise imbanyi umwana agaca amupfira mu nda ku ivuriro ritoya rya zone bumba ni muri komine bukinanyana amatonorero y'ikawa asabwa kuba yahembye abarimyi aheraniye bitarenze ku igenekerezo rya cumi na gatanu ku kwezi byashyikirijwe na Emmanuel niyunge ko arongoye ikigo kijejwe ibijyanye n'ikawa arifike abanyagihugu b'igihanga mu ntara y'abubanza baratewe umutima uhagaze n'indwara ya ebola yasubiye kuvugwa mu gihugu kibanye cya repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo muraza kubikurikira muri ano makuru mu buhinga bw'ibyuma hari eric wimana ido n'ido ni mu kazi isanganiro inama isumbi ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru inama y'amahoro n'umutekano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika isaba impande zegwa n'amatati ari mu burundi kuzitaba umuco ugira gatanu w'ibiganiro bigiye kubera iyarusha kuva ku magenekezo kuva ku igenekerezo rya cumi n'umunani gushika kujya mirongo ibiri na kane gitugutu iyo nama igasaba akanama k'ubumwe bwa afurika gushigikira uburundi kugira ibyo biganiro bizoba bihuza bose nk'uko biri mu itangazo ryayo iyo nama y'amahoro y'amahoro n'umutekano ibona ko hari intambwe imaze gutegwa mu Burundi ngo ikaba yanafashe ingingo yo kugabanya igitigiri cy’abahinga bayo mu vy'agateka kazi na muntu na gisirikare ku Burundi Placide niyo mwungere yadusomeye ibiri mu itangazo ry'iyo nama Nkuko tubisoma mu itangazo ryasohotse nyuma y'inama igira amajana 194 yo kuwa 19 Nyakanga uno mwaka iyo nama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika ivuga ko muri ico gisata uburundi bumaze gutera intambwe iyo nama ikavuga ko yacifata ingingo yo kugabanya ibitigiri by'abahinga b'uwo muryango mu by'agateka kazi na muntu na gisirikare ariko ikongereza ikiringo cabo mu Burundi iyo nama ikabisaba ubumwe bwa Afrika kubandanya iganira na leta y'u Burundi ngo haboneke amasezerano yo kurungika abahinga bayo mu Burundi nubwo biruko iyo nama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afurika irasaba impande zose zegwa n'amatati mu Burundi kuzitabira ibiganiro bigiye gusubira kubera iyarusha mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekerezo rya cumi n'umunani gushika ku rya kane kuno kwezi iyo nama ishima utwigoro no kutarambirwa twabahagarariye ivyo biganiro ari we Yoweri Museveni aramutse igihugu c'u hamwe n'uwahoze arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin Mukapa irasaba ubumwe bwa Afurika kubandanya bushyigikira kwakira uburundi mu twigoro twayo kugira ngo ivyo biganiro bizobe ibihuza bose koko hamwe n'uko intwaro rusange n'ibahirizwa ry'agati y'akazi na muntu byoshinga imizi mu Burundi iyo nama y'amahoro n'umutekano yumwe bwa Afrika ikibutsa ko ishigikiye yubahirizwa urudome kurundi ry'amasezerano y'Arusha kandi igasaba impande zose kubumbatira ibyo yavuyemo kuva giterwa kw'igikumu mu bibiri iyo nama ikarangiza isaba ko akamo katewe n'inama y'abakuru bihugu gihabwa n'amareta ku mbere n'uwa kabiri ukwezi kw'indwi inwakishoto muri Mauritania ko ubumwe bwa Buraya bwo kuri ibihano bwafatiye Burundi koshigwa mu ngiro mu ntumbero yo kunagura imibano n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi tugushimire Placide niyo mwungere mu makuru ajanye n'ubutungane sentare nkuru ya Cibitoke yarayiciriye umunyororo w'imyaka indwi ni hadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ntunzwe n'Imana Loha umuforomo wo kwivuriro rito rya zone Bumba muri commune Bukinanyana uwo mugabo akaba yagirizwa gushurashuza umugwayi afise imbanyi umwana agaca amupfira mu nda urongoye sentare nkuru ya Cibitoke akavuga ko ugo rubanza ruri mu ntumbero yo gutuza abo bose bafise iyo ngeso yo gushurashuza abagwayi Kabgayi abanyagihugu eka n'abaharanira agateka k'abakenyezi barashima ingene urwo rubanza rwagenze bagasaba nyabuna kubandanya bahashamwe nabo bantu bakora ivyo vyaha inkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu akorera radio isanganiro mu cibitoke Jackson bahati mu bijyanye n'imibano abaserukira abandi muri sendika y'abakozi sitravibu barengukijwe na sentare y'abakozi aho basabwa kujya kwakira ibirego kuri uyu wa kane umushingwamanza jacques bitababaje aburanira abakozi ba rumitera avuga ko bidatahuritse kubona ibijyanye n'amatata ari hagati y'abakozi n'umukoresha ajyanwa muri sentare mu gihe ibijyanye n'ayo matati byari bikiri ku rwego rw'ubushikiranganji muri konseye d'arbitrage akabona ko urwo rwego rwatevye kugira ico rushikirije tumukurikira ejo bundi nibyo barabahamagaye mu gipolisi hanyuma turagira imana n'abari bapfunzwe barabarekura uyu munsi bambwiye yuko ngo babahamagaye muri tribunal sinumva ingene ico kibazo gitwara mu tribunal ibindi byose byoca byoza bica iruhande ubundi muntu wese yoba ariko arakora akazi katarakiwe nsubiriye gusaba rero yuko amategeko yokurikizwa kugira ngo ikibazo gihere hama uwutsindwa atsindwe uwutsinze atsinde ubugenduzi bukuru bw'akazi bwarerekanye yuko butagishoboye gutorera umuti ico kibazo ca Burundi iyo dosiye ku rwego rukurira ariko haraheze amayinga abiri mbega mu bisanzwe vyotegerejwe kugenda gute icyo kiringo kirasanzwe oya oya n'ukuntu gisanzwe kubera amategeko avuga yuko tuba turi ahantu murumva haba hariho kutumvikana ni ukuvuga yuko ababijejwe bategerezwa gufata icyo kibazo mu minwe mu mwanya muto cane ku bisanzwe ntivyotegejwe naho vyoba byagenze gute ntivyoteja kurenga iminsi ine none murabona haheze iminsi myinshi no ngaha twosaba abantu babijejwe n'ukuri yuko bahamagara umukoresha nabo babituye kugira ngo ibintu bisubire mu buryo buryo kuko murabona uyu munsi yaba n'umukoresha yaba abakozi bose batumwanya umwanya bariko bararondera ingene uwundi yomererwa nabi je mbona amengo ingufu boteza kuzisubiza hamwe kugira ngo ishyirahamwe ritere imbere mugabo iryo hamwe ntirizotera imbere hariho umwe yaba umukoresha canke yaba abakozi bavuga ati twebwe twumva tutamerewe neza ni mu gihe abo bakozi baheruka kurengutswa ku telefone n'igipolisi cy'inyamiramabi aho ku munsi wa mbere bari basabwe kurenguka ku nimero cumi mu gipolisi cy'inyamiramabi gikorera ku ijabe tukibandanya n'amakuru yo mu gisata cy'ubutungane umutahe wo guhagarika umuntu canke kumurekura ngo ntuzosubira gutangwa utari ku mukono w'umushikirizamanza mukuru wa repubulika byashikirijwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika kuri uyu wa kabiri aho hugurugwa icese umwaka w'ubutungane Silvestre Nyandwi yasiguye ko ari mu ntumbero yo kugwanya utugeso tumwe tumwe dutyoza urwego rw'ubutungane abari ko barakurikirana umuntu ngo bakazohora berekana n'amakarata baranga tumukurikire hari utuntu abantu bakunda gufatira ko kugira ngo batyoze urwego rw'ubutungane natwo ni nko gufunga abantu igihe kirekire batararengutswe imbere y'intahe gufunga abantu hadakurikijwe amategeko gufunga abantu ku matati abantu baba bafitaniye amasezerano kandi atagengwa n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha canke kurekura inkozi z'ikibi hadakurikijwe amategeko n'ibindi mu ntumbero yo gukosora utwo tunenge aho twibonekeza twafashe ingingo y'uko atamutahe guhagarika canke kurekura umuntu uzosubira gutangwa utariko umukono w'umushikirizamanza mukuru canke umushikirizamanza wa repubulika nk'uko kandi amategeko abitegekanya twarasabye ko inyamiramabi zose hamwe n'abashyikirizamanza bategerezwa kuronswa amakarata abaranga gutyo imbere yo guhagarika umuntu cyangwa kumwumviriza habanza herekanwe ikarata y'uriko ararangura icyo gikorwa ndetse n'umutahe werekana igitabo gishasha kigenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza kiratomora neza ko umwidegemvyo ari gisanzwe nayo gufunga ariko idasanzwe byumvikana rero ko mu gutohoza ibyaha hategerezwa gushyirwa imbere iyo ngendo ugufunga bikaba byoba harabwe uburemere bw'icyaha n'uruhagarara gitera mu gihugu Itegeko rishasha rigenga ibimenyesha makuru ryaratewe ko umukono kuwa kane nyakanga guheze iryo tegeko rirasigura icari c'umumenyesha makuru ingingo yaryo ya cumi na gatanu igasigura ko abavugizi b'inzego hamwe n'abakora ivyo kwamamaza badashigwa mu mugwi w'abaronswe ikarata y'abamenyesha makuru ibiri muri iryo tegeko rigenga ibinyamakuru na Obeniyo nkuru ingingo y'indwi y'iryo tegeko rishasha rigenga ibimenyeshamakuru ivuga ko umumenyeshamakuru ari umuntu wese abifitiye urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza akaba yarakoze umwimenyerezo w'akazi stage mu bimenyeshamakuru mu kiringo cy'amezi atandatu abandi bashigwa muri uwo murwi n'abafise urupapuro rw'umutsindo rw'ikindi gisati ico cyo cyose bakaba barakoze mu kiringo c'imyaka itatu mu kimenyesha makuru ingingo ya 9 nayo ikavuga ko abamenyesha makuru hamwe n'abahinga bo mu bimenyesha makuru bafise uburambe bumenyeshejwe n'urwego rucungera imenyesha makuru CNC badakogwa ko nizo ngingo abandi bari mu murwi w'abamenyeshamakuru ni abandi bafasha mu kwegeranya amakuru no kuyashikiriza abo bamenyeshamakuru n'abahinga b'ibimenyeshamakuru bagasabwa bose kuyandikisha mu gitabo cabo kirabwa n'urwego sense nabo bagahabwa ikarata y'abamenyeshamakuru n'urwo rwego abavugizi b'inzego canke abakora mu bisata byo guhanahana amakuru ntibarikuriwe gukora uwo mwuga kuko bataba bigenga mu byo bashikiriza gutyo bakaba badashobora kuronswa iyo karata y'abanyamwuga ariko iryo tegeko rikavuga ko bashobora kuronswa ikarata bita carte passager co kimwe n'abimenyereza muri uwo mwuga canke abakorerabushake sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icenda turabandanya n'ano makuru tukabibutsa ko mushobora kugira n'icyo muyavuze ko muciye ku rubuga rwacu rwa facebook ariko isanganiro burundi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buragabisha amashyirahamwe yose atazobarari habarimyi mu kiringo c'indwi zatanzwe n'inama nkuru ijejwe umutekano ni ukuvuga abarimyi b'ikawa ibyo bikaba ari bimwe mu byavuye mu nama yabaye kuri uyu yabaye kuri uyu yabaye kuri uyu wa gatatu yahuje abaserukira amabanki y'ubudandaji murantunga akaba ari bimwe mu byavuye mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri yahuje abaserukira amabanki y'ubudandaji banki nkuru y'igihugu hamwe n'abakorera muri ico gisata c'ikawa irongowe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi nk'uko vyashikirijwe na Emmanuel Niyunge aho mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru tumukurikire amabanki y'ubudandaji yaremeye gutanga ingurane ku badandaza b'ikawa ku nyungu y'ibice indwi ku ijana mu gihe bahora bayitanga ku bice icyenda ku ijana ni ukuvuga ko bagabanuye ibice bibiri ku ijana amabanki y'ubudandaji yaremeye kandi gutanga ingwate y'amafaranga abashora ikawa hanze basanze bariha mu rwego rw'igihugu rukurikirana gisata c'ikawa rufiki ariko akazobanza kwemererwa n'urwo rwego mu gihe rusanze ko uwo mudandaza adaheraniye abarimyi cyangwa izindi nzego nk'amakomine igihe aheranye ateza kubanza kuriha amadeni yose aheranye abatonora amakawa bazoronswa uburyo n'amabanki y'ubudandaji ariko babanje kwerekana amasezerano y'ubuguzi ntabanduka n'izindi mpapuro zose zikenewe ibisata bisanzwe bikorera mu gisata cy'ikawa ari byo senake muri mawisange arfik enter cafe biyemeje kugabanya uburyo bahora bakoresha bungana n'ibice bitanu n'iby'icumi bitandatu gushika ku bice bibiri n'iby'icumi bitandatu ku ijana amakomini asabwa korohereza abafise amatonorero kugira ngo amakawa batonoye ajanwe mu mahinguriro y'amakoborero izi ngingo zose zerekeye uyu mwaka w'ibibiri na cumi n'umunani ushira umwaka bibiri na cumi n'icyenda ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bumenyesha kandi ko hazo hazofatwa ingingo ku mashyirahamwe yose azoba atarariha abarimyi mu kiringo cy'indwi zibiri cyatanzwe n'inama nkuru igihugu umutekano akaba yari Emmanuel Niyunge ko arongoye ikigo kijejwe ivy'ikawa Arfike amazu yubatse amazu ariko araduzwa imishinge n'impome byose birenga amajana abiri nivyo biri mu itongo rya Setemu ku buterere hafi y'ikibanza gisukurirwamwe amazi y'imicafu ava mu makartier amwe amwe y'igisagara ca Bujumbura bikaba biri mu cegeranyo mugwi warumaze iminsi ugenzura iryo tongo washikirije kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi akavuga ko mugwi wa yasanze hari abakozi b'ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta na bamwe mu bajejwe intwaro batanze ibibanza muri iryo tongo ariko rero ico cegeranyo kiriyamirizwa na bamwe mu baba muri quartier Kinyankonge Nyabagere bavuga ko batabajijwe kandi hakoreshejwe urupapuro rutari go inkuru ya Mireille Kanyange Iyo ngingo y'inama nkuru y'igihugu basaba ko yokurikizwa niyo kuwa mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'indwi uno mwaka nk'uko iri mu itangazo ryasomwe na General Major Sirase Ntigurirwa umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yasavye ubushikiranganje bujejwe ibidukikije ko sitasiyo yo ku buterere isanzwe iyungurura amazi y'imicafu ava mu gisagara ca bujumbura bwoba bwasubije mu buryo ivyononekaye vyose mu kiringo kitarenga amezi atatu ku bijyanye n'amazu yose yubatswe mu bibanza byose vyagenewe iyo sitasiyo yo ku buterere ubushikiranganji bubijejwe bwubikurikiranira hafi kandi vyihuta kugira ngo mu kiringo gito cane ayo mazu azobe yahavuye inyuma y'iryo tangazo harashyizweho umugwi ugizwe n'abo mu bushikiranganji butandukanye umugwi nawo igikorwa rufise ngo ni ukwerekana neza ahagarukira itongo rya sete mu ku buterere uwo mugwi umaze gutanga icegeranyo kuri uyu wa mbere umushikiranganje Deogide Rurema ajeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije yamenyesheje ko biboneka ko hari abubatse badafise impusha ico twabonye nuko hari impapuro mfata kibanza ico bita tribisio provisoire zingana zitandatu gusa n'izindi ziba zababa mirongo itatu n'indwi abantu barihiye ko amahera yo kuronka bibanza ariko muca yuko abandi bose kumbure bubatse atamusha atanimpapuro bafise cegeranyo kirerekana yuko hariho abajejwe ah, intwaro bamwe bamwe bashoboye gutanga ibyo bibanza hakaba hariho n'abakozi bamwe mu mushikiranganji hejuru y'ibikorwa bya leta nabo nyine baba baratanze impapuro naho icyo cyegeranyo cyatanzwe n'uwo mugwi bamwe mu baba muri quartier Kinyankonge Nyabagere muri quartier y'icumi ya zone ya Ngagara bavuga ko batagishijwe inama kandi ico gikorwa ngo cerekeye amazu make ngo bikabatera amakenga ubu rero ikintu gitangaje tubona inzu nkeyi tutazi nico baba bafatiye ko neza arizo bavuze ngo ziri muri domaine ya Setemi kandi atakintu na kimwe kibigaragaza twebwe tubona komisiyo bashizeho ntiyigeze itwumviriza na gatoya ngo batwereke ikintu bariko barakoresha mu gupima aho bavuga ngo ni muri domene ya siteme eh, iyo komisiyo yaraje ica ija mu byo gupima tubona binjira mu mazu yacu mu mpangu zacu ataneke badusiguriye tukababaza batubwira ngo ntiturindire bazotwakira mu nyuma ariko barinze batanga raporo atakintu na kimwe batugisha inama ikindi kandi bashikiriza nuko hakoreshejwe impapuro z'itongo rya setemu ngo ryo mu bihumbi bibiri n'umunani bagasaba ko hokoreshwa impapuro zigenga setemu z'imbere y'uwo mwaka imbere y'uko uwo mugwi utanga ico cegeranyo inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yarasohoye itangazo kwa mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka aho umunya umunyamabanga ntegayezwa w'iyo nama yamenyesheje ko ingingo zo gusubiramo ikigo cyo kuyungurura amazi cyo ku buterere zitakurikijwe ico gikorwa kikaba cyaciye gihabwa ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi ngo bigakorwa vuba turagushimiye miheye kanyange mu gisata c'amagara y'abantu abanyagihugu b'igihanga mu ntara ya bubanza baratewe umutima uhagaze n'indwara ya ebola yasubiye kuvugwa mu gihugu kibanyi ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ibyo babivugiye mu nama yo guhimiriza no kugabisha ku bijyanye n'iyo ndwara kuri uyu wa kabiri igihanga nyene yari yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uramatara arongoye iyo ntara ya bubanza akabahumuriza avuga ko ebola itarashika mu burundi akanavuga ko ingingo zikwiye zo gukinga iyo ndwara ntiyinjire zafashwe ishyirahamwe ry'isoko ry'imitahe Marche de kapito ngo bizotuma igihugu cisununura mu bijanye n'ubutunzi bivugwa n'umushikiranganje w'ikigega cya leta Domitien Ndeho kubgayo ahari imbere y'inama nshingamateka gusigura integuro y'itegeko ijanye n'isoko ry'imitahe iriko irigwa uwo mushikiranganje yemeza ko amafaranga ari ku makonti y'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana amara y'umwanya muto bigatuma abafise imigambi harimo na leta bataronka uburyo bwo kuyikora akavuga ko iryo tegeko rizotorera umuti ibyo bibazo congo kuko Burundi na sudani y'epfo byo byonyine bitari bifise isoko ry'imitahe kugira ngo byisunga amategeko y'ibihugu bya afurika y'ubuseruko amafaranga y'amarundi miliyoni ijana mirongo ine n'umunani niyo mfashanyo igihugu cy'ubuyapani kigiye gutanga ku kigo cyitaho ineza y'abana opedeye nk'uko biri mu masezerano bagiraniye kuri uyu wa kabiri umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu muri icyo kigo gadi bukuru avuga ko iyo mfashanyo izofasha mu kubaka ibirasi bine no gusanura inyubakwa zari zihasanzwe ubuserukira ubuyapani mu burundi takayuki miyashita asanzwe afise icyicaro mu gihugu cy'u rwanda akaba yavuze ko iyo mfashanyo iri mu ntumbero yo kubandanya bashimangira imigenderanire myiza hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri akaba ari ntungaha duciye dusozera ano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye nshimire kandi eriko w'imana yari mu buhinga bw'ivyuma Gertrude Mpawe nayo yabashikirije ndabasezere ndabipfuriza umunsi mwiza